Trečias skirsnis. Paveldėjęs šį kambarį iš ligoninės, vyskupas rado čia tuos portretus ir juos paliko. Tai buvo dvasininkai ir galimas daiktas aukotojai, dvi aplinkybės vertusios juos gerbti. Apie tas asmenybės jis tiek te žinojo, kad karalius tą pačią dieną 1785 metų balandžio 27 vieną iš jų paskyrė vyskupu, o antrą general vikaru. Kai ponia Magluar tuodų paveikslus nuėmė, norėdama nuo jų nuvalyti dulkes, vyskupas ir sužinojo šį faktą, išblėsusių rašalų užrašytą pageltusiame nuo senumo popierėlyje keturiomis oblatėmis prilipintame kitoje Granšano abato portreto pusėje. Prie miegamojo lango kabojo senoviška storos vilnonės medžiagos užuolaida, kuri buvo tokia nusidėvėjusi, jog ponia Magluar – Kad nereikėtų pirkti naujos, turėjo per patį vidurį padaryti didelę siūlę. Tuo įsiūlė vaizdavo kryžių. Vyskupas dažnai įrodydavo kitiems, sakydamas, kaip gražu. Visi bei šimties namų kambariai tiek pirmame aukšte, tiek antrame buvo išbaltinti kalkėmis, kaip daroma kareivinėse ir ligoninėse. Beje, pastaraisiais metais, kaip mes to jau pamatysime, Pone Magluar panelės Batistinos kambaryje po kalkių dažais pastebėjo kažkokią tapybą seniau puošusią sienas. Matyti anksčiau šie namai buvo miesto seniūnų susirinkimų vieta. Tuo reikia ir aiškinti šį išpuošimą. Kambariai buvo grįsti raudonomis plytomis, plaunami kiekvieną savaitę, o prie kiekvienos lovos gulėjo patiestas šiaudinis kilimėlis. Be ko kita, visa būta nuo pačios iki viršaus – Tos dvi moterys laikė pavyzdingai švarų. Švara buvo vienintelė prabanga, kurią leido vyskupas, jis sakydavo. Šitai nieko netima iš vargšų. Vis dėlto reikia pripažinti, kad iš jo buvusių turtų jam dar buvo likę šeši sidabriniai stalo komplektai ir didelis riubai pilstyti samtis, kurių ištaigingas blizgėjimas ant storos baltos drobinis staltisis kiekvieną dieną džiugindavo ponios Magluar akį – Kadangi mes čia vaizduojame dinio vyskupą tokį, koks jis iš tikrųjų buvo, tai turime pridurti, kad jis ne vieną kartą yra pasakęs. Mane taip lengva būtų atsisakyti papročio, valgant naudotis šiuo sidabriniu servizu. Reikia pridurti, kad be šito sidabrinio servizo vyskupas dar turėjo dvi didelės masyves sidabrinės žvakides, kurias buvo paveldėjęs iš savo tolimos tetos – Žvakidės su dviem vaškinėmis žvakėmis paprastai stovėdavo ant vyskupo žėdinio. Jei pas vyskupą pietaudavo koks nors svečias, ponia Magluar uždegdavo žvakes ir abidvi žvakides pastatydavo ant stalo. Vyskupo miegamajame viršum lovos galvūgalio buvo nedidelė sieninė indauja, į kurią ponia Magluar kiekvieną vakarą sudėdavo ir užrakindavo tuo šešis sidabrinius stalo komplektus ir samtį. Reikia pasakyti, kad raktų ji niekuomet neištraukdavo. Soda, kurio vaizdą kiek gadino tie gana nepatrauklus trobesiai, apie kuriuos mes kalbėjome, sudarė keturios kryžminės alėjos, spinduliais einančios nuo sutekamojo šulinio, dar viena lėja ėjo aplinkui sodą palei baltą mūrinę tvorą, kuriais buvo aptvertas. Keturi žemės kvadratai tarp alėjų buvo apsodinti buksmedžiais. Trijuose ponė Magluar augino daržovės, ketvirtame vyskupas turėjo pasisodinės gėlių. Sodelyje augo vienas kitas vaismedis. Kartą ponė Magluar nebe geraširdiško gudrumo tarė jam. Monsignorė, jūs iš visko stengiatės ištraukti naudą, o štai šitas klypelis visiškai be jokios naudos. Ar negeriau būtų, jeigu čia auktų salotos, o negėlis? Pone Magluar, atsakė vyskupas, jūs klystate – grožis teikia tokią pat naudą kaip ir nauda. Ir kiek patilėjęs pridūrė, gal net didesnę. Šitam žemės klipeliui, trims ar keturioms gėlių lysvėms, vyskupas skirdavo beveik tiek pat laiko kaip ir knygoms. Jis mielai čia praleisdavo valandą ar dvi, karpydavo, ravėdavo, kasdavo vienur kitur duobeles ir jas ką nors sėdavo. Jis nebuvo toks didelis vabždžių priešas, kaip dėrėtų tikram sodininkui – Berots jis anaip tol nelaikė savęs botaniku. Jis nieko nenusimanė apie klasifikaciją ir solidizmą, jam visiškai nerūpėjo kieno tiesa, turnefaro ar natūraliojo metodo. Jis neteikė pirmenybės nei sterbliniams prieš sėklaskiltinius, nei žiusjė prieš linėjų. Turnefaras ir žiusjė – 18 amžiaus prancūzų mokslininkai botanikai. Linėjus – 1707-1778. Garsus švedų mokslininkas naturalistas, moksliniais augalų klasifikacijos sistemos įkūrėjas. Jis nestudijavo augalų, tik mylėjo gėlės. Jis labai gerbė mokslininkus, bet dar labiau gerbė nieko nežinančiuosius ir niekomet nenustodamas vertinės nei vienų, nei antrų, kiekvieną vakarą laistydavo lysvelės žalias kardinę laistyklę – Namuose ne vienų durų niekas niekad nerakendavo. Valgomojo durys, kurios, kaip mes sakėme, buvo stačiai katedros aikštė, kadaise turėjo spynas ir sklendes kaip kalėjimo vartai. Vyskupas liepė visus tuos užraktus nuimti ir dabar tos durys naktį ir dieną buvo uždarytos tik klebetu. Kiekvienas praeivis galėjo pro jas įeiti, vis tiek, kuri būtų valanda, reikėjo tik jas pastumti. Pradžioje šitos niekuomet nerakinamos durys kėlė moterims labai didelį nerimą, tačiau dinio vyskupas joms pasakė, jei norite, liepkite įtaisyti sklendę savo kambarių durims. Galiausiai ir jos nurimo, ar bendėjusi nurimusios. Tik tai ponė Magluar kartais apimdavo baimį, o dėl vyskupo tai jo mintį išaiškina ar bent išdėsto šios kelios eilutės jo užrašytos Biblijos paraštėje. Štai koks mažas skirtumėlis. Gydytojo durys niekados neturi būti uždarytos – kunigo durys visuomet turi būti atidarytos. Kitoje knygoje antrašte Medicinos mokslo filosofija jis užrašė dar kitą pastabą. Ar aš nesu toks pat gydytojas kaip ir jie, ir aš turiu ligonių, pirmiausia tuos, kuriuos jie vadina savo ligoniais, be to aš turiu savus ligonius, kuriuos vadinu nelaimingaisiais. Dar kitoje vietoje parašė – Neklauskite, kuo vardu tas, kuris jūs prašo prieglaudos, nes ypač reikalingas prieglaudos tas, kuriam nepatogu pasisakyti savo vardą. Kartą vienas garbingas klebonas, nebeatsimenu, ar iš Kalubrų, ar iš Pompjerį, susimanė paklausti vyskupą, galimas daiktas, ponios Magluar pakurstytas, ar monsinjoras esas visai tikras, kad nėra kiek neatsargu palikti dieną ir naktį atviras duris kiekvienam, vienam, kam ateis į galvą įeiti. Ir jisai vis dėlto nebijas, kad taip prastai saugomus namus gali ištikti kokią nelaimį. Vyskupas jam uždėjo pėties ranką ir švelniai, bet rimtai atsakė. Jeigu viešpats nesaugo namų, veltui būdi tie, kurie juos saugo. Paskui jis ėmė kalbėti apie ką kitą. Jis gebėdavo sakyti – Kunigas taip pat turi būti drasus, kaip ir dragūnų polkininkas. Tik mūsų drasa turi būti rami, pridurdavo jis. Kravatas Dabar bus pravartu papasakoti apie vieną įvykį, kurio neturime nutilėti, nes jis yra iš tokių, kurie visų geriausiai parodo, kas per žmogus buvo dienio vyskupas. Sunaikinus Gasparo B. Gauja, kurį plešikavo Olijulio tarpekliuose vienas iš jo artimiausių padėjėjų vardu Kravatas pabėgo į kalnus. Kiek laiko jis lapstėsi su savo banditais Gasparo B. Gaujos likučiais Nicaus grafystėje, paskui pasitraukė į Piemontą ir netikėtai vėl pasirodė Prancūzijoje, Barcelonetės apylinkėse. Iš pradžių žmonės pastebėjo jį Žozijai, paskui Tiuilyje. Jis pasislėpė žugdė leglio griovuose ir iš ten į bajį ir į bajetos daubomis neretai prasigaudavo į kaimelius ir sodžius. Jis net tiek įsidrasino, kad vieną naktį atėjo į Ambreną, įsibrovė į katedrą ir ištuštino zakristyje. Tie jo plėšimai variai nevilti visą kraštą. Jį gaudė žandarai, bet nesėkmingai. Jis visada ištrūkdavo, kartais jiems atvirai priešindavosi, tai buvo drasus niekšas. Ir štai per patį šio siaubo įkarštį į šias apylinkės atvažiavo vyskupas. Jis vizitavo tą kraštą. Šatilaro meras buvo atvykęs pas jį ir įkalbinėjo grįžti atgal. Kravatas šeimininkaujas kalnuose iki pat aršo ir toliau. Esą pavojinga vykti net su ginkluotais palidovais. Tai reikštų bereikalo rizikuoti trijų ar keturių nelaimingų žandarų gyvybę. Todėl aš ir ketinu vykti be palidovų, atsakė vyskupas. Kaip jūs galite apie tai galvoti, monsinjorė, sušuko meras. Aš visai rimtai taip galvoju, todėl griežtai atsisakau nuo žandarų ir po valandos išvykstu. Išvykstate? Išvykstu. Vienas, vienas. Monsinjorė, jūs šito nepadarysite. Ten kalnuose, kalbėjo toliau vyskupas, yra mažutė varginga bendruomenė, kurios aš jau treji metai nemačiau. Tai mano geri bičiuliai, Romus ir Dori piemenys – Iš 30 oškų, kurias jie gano, jiems priklauso tik viena. Jie daro labai gražius vilnonius visokių spalvų šniurelius ir mažomis šešia garsėmis dūdelėmis groja kalnų melodijas. Su jais reikia protarbiais pakalbėti apie gerąjį dievą. Ką jie pasakytų apie vyskupą, kuris bijo? Ką jie pasakytų, jeigu aš jų neplankyčiau? Bet, monsignore, jūs užmirštate galvažudžius. Kas bus, jeigu susitiksite su galvažudžiais? Aš juos turiu omenyje, tarė vyskupas. Jūs sakote tiesą. Aš galiu su jais susitikti. Veikiausiai jiems taip pat bus naudinga, kad kas nors su jais pakalbės apie gerąjį dievą. Monsinjore, bet juk čia banditai vilkų gauja. Ponas merė, galbūt Jėzus kaip tik mane paskyrė tos kaiminiais ganytojų. Ką žino apvaizdos kelius? Monsinjore, jie jūs apiplėš. Aš nieko neturiu. Jie jūs nužudys seną vargšą kunigą, kuris auramiai eina, bambėdamas ponosimi poterius, gana jau, kuriam galui. Ak, dieve mano, kas bus, jeigu su jais susitiksite? Aš juos paprašysiu išmaldo savo vargšams. Monsignorė, dėl dievo meilės nevykite, jūs rizikuojate savo gyvybę. Ponas merė, tarė vyskupas, negi tai svarbiausia. Aš ne tam gyvenu pasaulyje, kad savo gyvybę saugočiau, o tam, kad žmonių sielas ganyčiau. Reikėjo palikti jį ramybėje. Vyskupas iškeliavo, lydimas tik tai berniuko, kuris pasišovė jam būti vadovu. Jaus įspirimas labai sujaudino apylinkė žmonės ir sukėlė visiems didelį susirūpinimą vyskupo gyvybę. Jis nepanoro pasiimti nei sesers, nei ponios Magluar. Perjojo kalnus ant mulo, nieko nesutiko ir gyvas veikas atvyko pas savo geruosius bičiulius piemenis. Išbuvo pas juos dvi savaitės, sakė pamokslus, dalino komuniją, teikė sakramentus, mokė. Prieš išvykdamas nutarė atlaikyti pontifikalinės mišes su Tedeum. Jis apie tai pranešė klebonui, tačiau kaip padaryti? Nebuvo vyskupiškų liturginių rūbų. Jo dispozicijai klebonas galėjo pavesti tik skurdžią kaimo bažnytėlės rūbinę su keliais senais padėvėtais šilkiniais arnotais, kurie buvo apsiuti išblukusiais galionais. Nieko, kunigė klebau, netarė vyskupas. Vis tiek paskelbsime iš sakyklos apie mūsų tedeum. Kaip nors viskas susitvarkys. Paieškota rūbų kaimininėse bažnyčiose, tačiau ir sudėjus į krūvą visų šių vargingų parapijų lobius, nebūtų susidariusi padorė pranga net katedros choristui. Šitai belaužant galvas ir besirūpinant, Prie klebonijos netikėtai prijojo du nepažįstami raiteliai, įnešė į vidų didelę dėžę skirtą vyskupui ir tučto jau dingo. Dėžė to jau buvo atidaryta. Joje gulėjo puikiai auksausta kapa, deimantais nusakstyta mitra, arkivyskupo kryžius, nuostabaus grožio pastoralas. Visi vyskupo rūbai prieš mėnesį išvokti iš Ambreno dievo motinos katedros lobino – Dėžėje gulėjo lapelis popieriaus, kuriame buvo parašyti šie žodžiai Monsignorui bienvienių nuo kravato. Ar aš nesakiau, kad viskas susitvarkys, tarė vyskupas. Po to išypsodamas jis pridūrė. Kas pasitenkina klebono kamža, tam dievas atsiunčia arkivyskupo kapą. Nežinau, monsinjore, linguodamas galvą ir šypsodamas įsumurmėjo klebonas, dievas ar velnės. Vyskupas įdėmiai pasižiūrėjo į kleboną ir įtaigiai tarė – Dievas. Grįžtant į šatelarą ir pačiame šatelare, žmonės iš smalsumo bėgo pamatyti vyskupo. Šatelaro klebonijoje jo laukė panelė Batistina ir ponė Magluar ir jis tarė seseriai. Na, o ką, ar ne mano tiesa? Vargšas kunigėlis nuvyko pas vargšus kalniečius su tuščiomis rankomis, o iš tenai grįžta su pilnomis – nusivežiau tik tai pasikliovimą dievu, o parsivežu visos katedros turtą. Vakare prieš guldamas jis dar pasakė, niekuomet nebijokime nei vagių, nei galva žudžių. Tai tik išoriniai pavojai, nedideli pavojai. Bijokime pačių savęs. Prietarai, štai tikrieji vagys. Įdos, štai tikrieji galva žudžiai. Didieji pavojai glūdi pačiuose mumise – niekiais jai grėsia pavojus mūsų gyvybei ar piniginiai. Galvokime tik apie tai, kas grėsia mūsų sielai. Paskui atsigręžęs į seserį tarė. Sesute, kunigui nedėra saugotis artimo. Ką daro artimas, tą leidžia Dievas. Jeigu mums atrodo, kad mums grėsia pavojus, pasitenkinkime malda. Melskime Dievą ne už save, bet už savo brolį, kad jis dėl mūsų nepadarytų nuodėmės tačiau vyskupo gyvenime nedaug te būdavo žymesnių įvykių. Mes papasakojame tik apie tuos, kuriuos žinome, šiaipgi jo gyvenimas linko labai vienodai, kiekvieną dieną tuo pačiu metu jis darydavo tai, ką buvo daręs vakar, ir šitaip slinko metai po metų, mėno po mėnesio, diena po dienos. O dėl Ambreno katedros lobių, tai mums būtų sunku atsakyti, jeigu kas nors imtų apie tai teirautis. Tenai buvo labai gražių, labai viliojamų daiktų, labai vertingų ir naudingų nevidonams, kurie sumanytų juos pavokti. Jie ir buvo pavokti. Pusė žygio buvo atlikta, beliko tik pakeisti tolimesnį pavoktų daiktų kelią ir juos nukreipti į vargšų pusę. Tik apie tad mes nieko griežtai negalime tvirtinti. Tik tie, kad vyskupo raštuose buvo rasta gana miglota pastabėlė, kuri galimas daiktas lietė šį dalyką ir šitai bylojo. Klausimas tas, kur šitai reikia gražinti – į katedrą ar į ligoninę. Filosofija prie stiklo vyno Senatorius, apie kurį mes pirmą kalbėjome, buvo išmaningas žmogus, prasimušęs savo kelią su betodairiniu tiesumu, nesiskaitančiu su jokiomis kliūtimis, kurias gali sudaryti tokie dalykai, kaip sakysime, sąžinį, priesaika, teisingumas, pareiga. Jis tiesiai žengia į savo tikslą, niekartų nesuklupė savo laimėjimo ir gerovės kelyje. Buvęs prokuroras, žmogus naip tol nepiktas, savo paties sėkmės sušvelnintas, jis mielai darydavo visokias smulkės paslaugas savo sunums, žentams, giminėms, net bičiuliams, išmintingai naudodavosi gerosiomis gyvenimo pusėmis, patogiomis progomis netikėta laimė. Visa kita jam atrodė niekai. Jis buvo samojingas ir lygiai tiek apsiskaitęs, kad save laikytų epikūro pasiekėjų, nors iš tikrųjų buvo gal tik tai Pigole Breno auklėtinis. Pigo Lebrenas 1753-1835, prancūzų rašytojas ir dramaturgas, autorius daugelio bulvarinių romanų, labai populiarių XIX amžiaus trečiajame dešimtmetyje. Jis mėgdavo maloniai pajokauti iš to, kas vadinama begalybė ir amžinybė, ir iš naivaus viskupėlio svaičiojimų. Kartais autoritetingai ir atlaidžiai iš jų pasišaipydavo ir girdint pačiam vyskupui Mirjeliui – Kartą kažkokio pusiau oficialaus prieimimo proga grafas X, tasai senatorius, ir vyskupas Mirjelis turėjo pietauti pas merą. Valgant desertą, senatorius jau truputį įsilinksminęs, tačiau dar išlaikydamas savo visą orumą sušoko. Dievaži, monsignorė, pasišnekėkime. Kai senatorius ir vyskupas žiūri vienas į antrą, jie negali nepamerkti vienas antram akimi. Mes su jumis du augurai senovės romėnų žiniai aiškinusieji dievų valią. Posakis besijuokiantieji augurai dabar reiškia susimokiusius apgavikus. Aš jums dabar prisipažinsiu. Žinote, aš turiu savo filosofiją. Ir labai gerai atsakė vyskupas. Kokia žmogaus filosofija toks jo ir gyvenimas. Kai pasiklausi, taip įsimiegosi. Jūs gulite purpurinėje lovoje, pona senatoriau, Senatorius tos pastabos padrasintas varė toliau. Pasikalbėkime atvirai kaip bičiuliai. Net kaip širdies draugai, atsakė vyskupas. Aš jums pareiškiu, kalbėjo senatorius, kad markizas Daržansas, Pironas, Hopsas ir Nežonas visai nėra tokie šaldrai. Markizas Daržansas, 18 amžiaus prancūzų filosofas skeptikas, Pironas graikų filosofas – gyvenęs trečiame amžiuje prieš mūsų erą, buvo laikomas santykinio skepticizmo pradininku. Hobsas, 17 amžiaus anglų filosofas, materialistas, 1588-1679, Nežonas, Didro pasiekėjas ir bendradarbis, enciklopedistas. Savo knygų spintoje aš turiu visus savo filosofus pauksuotais apdarais – kaip jūs pats, ponas grafe, pertraukė jį vyskupas. Senatorius kalbėjo toliau. Aš nekenčiu didro. Tai ideologas, deklamatorius ir revoliucionierius. Sielos gilumoje tikys dievą ir dar didesnį šventeiva negu Volteras. Volteras išjuokė nedikemą ir visai bereikalo, nes nedikemo unguriai įrodo, kad dievas nereikalingas. Nedikemas 18 amžiaus anglų fizikas tvirtinęs, kad tam tikromis sąlygomis rūgimo procese gali vykti savaimingas gyvų organizmų į ungurelius panašių kūnelių atsiradimas. Būdamas Anglijoje, Volteras jie apibėrė žiauriais sarkazmais. Lašas atsto šaukštę tešlos atstoja Fiat Lux, tebūnė šviesa lotiniškai. Įsivaizduokite didesnį lašą ir didesnį šaukštą ir jūs turėsite pasaulį žmogus tai ungurys. Jeigu taip, kamgi tada amžinasis tėvas? Monsignorė, Jehovos hipotezė man įgryso. Jie tinka tik siauro proto žmonėms, paskendusiems tuščiose svajonėse. Šalin visą absoliutą, kuris mane tik vargina. Te gyvoja nulis, kuris palieka mane ramybėje. Tarp mūsų kalbant, monsignorė, kad jau viską išliečiau, kas yra širdyje – viską pasisakyčiau savo ganytojui, kaip per išpažinti, aš jums prisipažinsiu, kad esu sveikos nuovuko žmogus. Aš nesižaviu jūsų kristumi, kuris kiekviename žingsnyje skelbia įsižadėjimą ir pasiaukojimą. Tai šykštuolio patarimas plikščiams. Įsižadėjimas. Kam? Auka. Kuriam galui? Aš nesu matęs, kad vienas vilkas pasiaukotų kito vilko labui. Taigi būkime ištikimi prigimčiai. Mes esame viršuje, Todėl turėkime aukštesnę filosofiją. Kokia nauda stovėti aukštai, jei negali matyti toliau kito nosies galo? Gyvenkime linksmai, gyvenimas tai viskas. Kad žmogus turėtų kur nors kitą ateitį, ne šioje žemėje, o ten aukštai ar žemai, žodžiu, kažkur kitur aš netikiu. Ak, aš turi saukotis, įsižadėti savęs, turi sekti kiekvieną savo polgį, laužyti savo galvą, kas yra pikta ir gera, kas teisinga ir neteisinga, kas yra fas ir nefas, leistina ir neleistina lotiniškai. Dėl ko? Dėl to, kad aš turėsies duoti apyskaitą už savo veiksmus, kada? Po savo mirties, graži svajonė. Tegu kas nori mane gaudo, kai aš numirsiu. Priverskite šešėlį savo ranką paimti pelenų saują. Pasakykime tiesiai, mes pašvestieji, mes pakėlusieji įzidė šydą. Nėra nei gėrio, nei blogio. Yra tik vegetatyvus gyvenimas. Ieškokime to, kas realiai egzistuoja. Pasiekime dugną. Prieikime pačią esmę po šimts. Reikia užuosti tiesą, ją iškasti iš žemės ir pačiupti. Tada įteikia jums nuostabiausius pomėgius. Tada jūs tampate tvirtas ir juokitės iš visko. O aš tvirtai stoviu ant žemės. Monsignore, kalbos apie žmogaus nemirtingumą – tai pasakos tiems, kuriems malonu jų klausytis. Ak, jau tie puikūs pažadai, pasikliaukite jais. Patikimas vekselis išduotas Adomui. Iš pradžių jūs siela, paskui tapsite angelų, žydris sparnai jums išauks ant nugaros. Priminkite man, kas pasakė, ar ne Tertulianas, antrasis, trečiasis amžius, vėlyvosios Romos teologas ir juristas. Jok palaimintieji skraidys nuo vieno dangaus šviesulio prie kito. Gerai, Pavirsime, taip sakant, žvaigždžių žiogais. Be to regėsime Dievą, ta, ta, ta. Visi tie rojai, gyviniekai. Dievas baisinga nesąmonė. Žinoma, aš šito nedėčiau į moniterą, bet po šimts tarp bičiulių apie tai pasišnapždu. Moniteras 1789 metais įsteigtas laikraštis skelbia žinias apie politinius įvykius. Monitero kryptis daug kartų keitėsi – restauracijos laikotarpiu jis tapo Burbonų vyriausybės oficiozu. Inter pokula prie stiklo vyno latiniškai. Paukoti žemę dėl rojaus, tai išleisti iš rankų realų grobį dėl šešėlio. Duoti smulkinamam pasakomis apie amžinastį. Netoks aš kvailas, aš esu niekas. Aš vadinuosiu ponas niekas, senatorius ir grafas. Ar aš egzistavau dar negimęs? Ar aš egzistuosiu po mirties? Ne. Kas aš esu? Saujelė dulkių, organizmo sujungtų į vieną visetą. Ką aš turiu daryti šioje žemėje? Aš galiu pasirinkti, kentėti ar mėgautis. Kur mane nuves kentėjimai? Į nebūtį. Bet aš būsiu kentėjęs gyvenime. Kur mane nuves pomėgiai? Į nebūtį. Bet aš būsiu mėgavęsis gyvenime. Aš pasirinkau. Reikia arba valgyti, arba būti suvalgytam. Aš valgau. Geriau būti dančių negu žole. Tokia mano išmintis. Na, o toliau viskas eis savaime. Duopkasys jau tenai. Mūsų su jumis laukia panteonas. Viskas krenta į šią skylę be dugno. Galas, finis. Galutinis atsiskaitimas. Tai visiško išnykimo vieta. Mirtis tikrai yra negyva, tikėkite manimi. Kad ten kas nors būtų, ir norėtų man kažką pasakyti, juk tai stačiai juokai, bobų pasakos, baubas vaikams, Jehova suaugusiems. Ne, mūsų rytojus naktis. Anapus kapo visi mes niekas ir visi lygus. Ar jūs būsite buvęs Sardanapalas ar Vincentas Paulietis, vis tiek eisite į tą pačią nebūtį. Sardanapalas pusiau legendinis Asirijos karalius, devintas amžius prieš mūsų erą. Vincentas Paulietis, 16 amžiaus prancūzų misionierius, katalikų bažnyčios šventasis. Štai kokia tiesa. Vadinasi, gyvenkite nieko nepaisydami. Naudokite savojų aš, kol jį turite. Tikrai, aš jums sakau, monsignorė, aš turiu savo filosofiją, turiu savo filosofus. Aš nesiduodu viliojamas visokiais blėniais, bet savaime suprantama, tie, kurie apačioje – Visi tie driskiai gatvės galastojai skurdeivus turi ką nors turėti. Jiems ir užkišamos burnos legendomis, chimeromis, siela, nemirtingumu, rojumi, žvaigždėmis. Jie tai ir gromuliuoja, paganatina tuo savo sausą duoną. Kas nieko neturi, tas turi dievulį ir gerai. Kągi, aš tam anaip tol nesipriešinu, bet savo pasilieku poną Nežoną. Gerasis dievulis dera tik liaudžiai. Vyskupas suplojo delnais. Puikiai pasakyta sušuko jis. Tasai materializmas, puikus tikrai nuostabus dalykas. Tik ne kiekvienam jis prieinamas. Taip, kuris jau sykį jį turi, to jau neapmausi. Tas jau nesiduos nei kvailai ištremiamas kaip katonas, nei akmenimis užmušamas kaip steponas, nei sudeginamas gyvas kaip Žana Dark, Žmonės, kuriems pavyko apsirūpinti šiuo nuostabiu materializmu, turi malonumą jaustis neatsakingi ir manyti, kad jie gali ramių ramiausiai ryti viską – šiltas vietas, sinekūras, titulus valdžią, dorai ar nedorai įgytą. Jie gali sauliaisti viską – sulaužyti duotą į žodį, jeigu ta tai pelninga, padaryti išdavystę, jeigu šitai naudinga, daryti sandėrį su savo sąžinę, jeigu jie žada malonumus, o paskui virškinimo procesui pasibaigus – jie atsiguls į kapą. Kaip šitai patogu? Aš kalbu ne apie jūs, pono senatoriau, bet vis dėlto negaliu jūsų nepasiveikinti. Jūs, didieji ponai, turite, kaip jūs pasakėte, savo pačių filosofiją, subtilę, rafinuotą, prieinama tik tai turtingiesiems, tinkančią su visokiais padažais, teikiančią nuostabų pagardą gyvenimo pomėgiams. Ši filosofija ištraukta iš nežinomų gelmių ir iškasta specialių ieškotojų. Bet jūs puikūs vyrukai ir jums netrodo bloga, kad tikėjimas dievų liaudžiai atstoja filosofiją, panašiai kaip žasis su kaštanais vargšui atstoja kalakutą su triufeliais. Ką sesuo pasakoja apie brolį? Kad skaitytojas turėtų supratimą apie privatų dienio vyskupo gyvenimą – ir apie tai, kaip tos dvi dievo baimingos moterys pajungė savo veiksmus, savo mintis, net savo instinktyvų, grinai moterišką baigštumą vyskupo papročiams ir norams, kurių jam visai net nereikėdavo išreikšti žodžiais, bus geriausia čia patiekus vieną panelės Batistinos laišką poniai Vikontesiai de Boševron, jos vaikystės draugiai. Šį laišką mes turime savo rankose.